I svjedočenje da je Allahov govor, to jeste Kur'an, najljepši govor, a da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uputa, najispravnija uputa, a svaka nova stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zavoda. Ramazan uveliko prolazi. Njegova prva trećina je prošla, a mi moramo znati da ni jedan propis u vjeri nije propisan tek tako. Imao je određene ciljeve i ima određene ciljeve. U više hadisa Allah poslanik alihi salatu wasalam ukazao je da nije cilj Ramazana gladovati i biti žedan i naveče ne spavati klanjajući samo rekate taravije, nego je cilj biti bolji u Ramazanu i ostati bolji posle Ramazana. Ja ću samo ukazati na tri stvari koje trebamo popraviti i donijeti odluke u životu kada je u pitanju Ramazan, a na koji su ukazali ajeti o postu. Prvo i prva odluka koju treba da donesemo u životu a Ramazan treba u tome da nam pomogne. Da se držimo naredbi, a klonimo se zabrana. Kada je propisivao post, Allah Đelešanu je kazao لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ da biste se grijeha klonili. To jest da izvršavate ono što vam je naređeno inače, a ostavljate ono što vam je zabranjeno inače. Kada je završio ajete o postu, poslanik Allah, uzvišeni Allah Đelešanu je kazao كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Eto tako Allah objašnjava svoje propise ljudima da bi se grijeha klonili. To jest da bi bili sposobni, našli snagu da izvršavaju Allahove naredbe i ostavi se njegovih zabrana. To je prvi des. I prva snaga koju treba da donesemo u životu kao odluku. Jer vrlo česta su pitanja mogu li ja postiti, a nisam baš redovan kao klanjač. Ne klanjam redovno. Pa jel mi se vrijedi post? To je pogrešno postavljeno pitanje. Post treba da ti dovede do toga da odlučiš i kažeš od sada, od ovog Ramazana klanja. Ne samo džume, ne samo dženaza i bajrame, klanja pet vakata. To su vrlo važne stvari koje Ramazan, odnosno post, treba da nas dovede. On treba da učeliči našu volju i da donesemo te krupne odluke u našim životima. Druga, odnosno drugi das, koji treba da uzmemo iz posta o kojem ajeti o postu govore, a to je zahvalnost. Kada je rečeno da je Kur'an spušten, u mjesecu Ramazanu i da su propisi posta takvi i olakšica za putnike, leallekum teškurun. Ne biste li zahvalni bili? Zahvalni na čemu? Ljudi, moramo biti svjesni da vjerske blagodati koji nas okružuju nemaju cijenu. Da su dunjalučke blagodati, čiju smo mi vrijedno zaboravili zato što su stalno oko nas, nemaju cijenu. Mi smo zaboravili recimo koliko je fino i lijepo imati otvorenu džamiju 24 sata. Da možemo satima da sjedimo i družimo se, a evo dvije godine unazad ta blagodat nam je uskraćena. I tek sad vidimo kad nemamo toga koliko vrijedi i koliko je važno disanje, najjednostavnija blagodat na koju mi ne obraćamo pažnju. Pitajte ljude koji su oboljeli od korone, pa im je uskraćeno disanje kako treba. Kolika je vrijednost jednog udisaja i izdisaja. Nema para da se plati. Nije uopšte pitanje koliko košta, jednostavno nema. Pa da li smo zahvalni na tim blagodatima koje nas okružuju, u cijelom našem životu i vjerske blagodati, a i dunjaločke blagodati. Od zdravlja, od porodice, post treba da nas nauči da budemo zahvalni. I'malu ala vude šukra. Wa kalilu min ibadije porodico, budite zahvalni. Radite tako da ćete pokazati svoju zahvalnost. I zato naši učenjaci kažu zahvalnost Allahu se pokazuje i riječima, srcem, ali i dijelima. Tome treba da nas nauči post. Treći. Treći des koji je jako važan. O kojem govori ajti o postu. Kada uzvišeni Allah Đelešanu kaže, kada te robovi moji za mene upitaju, reci odnosno ja sam blizu. Na kraju toga ajeta Allah Đelešanu kaže, Voli jeste nek se odazovu mome pozivu i neka vjeruju u mene, la'annahum da bi tako razumno postupili. Pazite, treće što treba da nas nauči post iz ovih ajta, razumijemo, a to je da razumno u životu biramo. Što znači razumno birati? Razumno izabrati u životu znači odabrati ono što je korist za tebe, Dunjanuka i ahireta, i izbjeći štetu dunjanuka i ahireta. Ajet kaže, koji zabere u životu dva izbora, razuman Da se Allahu odazove na njegove pozive. Kad Allah kaže, ja je hledina amenu, o vjernici, kutiba alaikum usijam, propisuje vam se posti se odazoveš. Pusti. وَأَقِيمُوا salate وَآتُوا zakate. Klanjajte namaz i dajte zakat. Klanjam. Ako sam za zakata, dajem zakat. I tako redom sve Allahove naredbe. Razuman čovjek će to izabrati. Jer zna da te naredbe dolaze iz velike mudrosti, milosti i želje za dobro. Isto tako ostavljanje zabrana. Kad Allah kaže da je kocka i vino šeitanski posao, s kojim želi da čovjeka odvede od pravog puta, od namaza i od zikra. Razuman čovjek će se odazvati tom pozivu. To je razum. وَلْيُؤْمِنُوا bi neka vjeruju u mene. To su dva temelja na kojima se bazira pravilno rasuđivanje i pravilni izbori u životu. Ne može životni izbor biti dobar. Daleko od Allaha. Ne može životni izbor biti dobar daleko od Allahovih naredbi i njegovih zabrana. Svi izbori koji su daleko od Allaha, mislim na životne izbore naše, kakvi ćemo biti, šta ćemo raditi, ako su daleko od Allaha, daleko od onoga što on naređuje preko svojih poslanika, neka znate da u tim životnim izborima udjela ima naša zla duša i šeitanski prsti su umješani u to. Sigurno. Nemate, nemojte dvojiti oko toga. I sigurno, svaki takav loš izbor životni, svejedno da li je u pitanju droga, svejedno da li je u pitanju ulazak u kamate, svejedno da li je u pitanju kriminal bilo kakve vrste, sigurno je loš izbor daleko od razuma. Jer ajet je vrlo jasan. Razum je tamo kod Allahovih naredbi. Razum je kod imana u لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Da bi pravilno izabrali, da bi, kod nas se to prevodi kao na pravom putu, ali to u stvari znači napraviti prave izbore u životu. I na kraju post treba da nas nauči da imamo osjećaja za drugi. Jer dok mi gladujemo i žedni smo u toku dana posta, po svom izvoru, a puni su nam frižideri. I čekamo, znamo tačno vrijeme kad ćemo mi tu gladi žeć presjeći, i to hranom i pićem kad, po našem izboru, milioni i milioni ljudi gladuju bez svog izbora. I ne znaju vrijeme kad će prekinuti tu gladi žeć. I nije u pitanju posta nego prinuda. I zato post treba da nauči nas da su osjećajno sa drugima. Da imamo osjećaja za njih i da se pokrenemo da pomognemo tim ljudima. Kulu kao li stakfiru lahi, da stakfiru